ربنا الله ربنا الله ربنا الله ربنا الله ربنا الله ليس غير الله ربا للعباد Širk upropaštava sva ljudska dobra djela. Allah te bareke ve taala kaže svom najodabranijem poslaniku i robu Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِ objavljeno je i tebi i onima prije tebe la in ešrekte la jahbatanna amelu da si širk učinio sva tvoja djela bi propala Allahov poslaniće هاتفا في مسمع الكون العظيم ليس غير الله ربا للعباد ليس غير الله ربا للعباد أمة الصحراء يا شعب الخلود من سواكم حتى وذال الورى أي داع قبلكم في ذا الوجود Onaj ko učini širk Allahu te bareke ve taala jedni da se ne pokaje takvome je džehennem zagarantovan a džennet haram učinjen innehu men yushrik billahi a onaj ko širk Allahu učini فقد حرم الله عليه الجنة تكو يا الله حرم جنة شنوع قيمة السحور في العيش رضي كل شعب قام يبني نهضة فقرى بنيانكم منقسما في قديم الدهر كنتم أمة kako je moguće da se nekome drugome mimo njega subhanahu wa ta'ala pokorava i bude mu u pokornosti i poslušnosti kako je moguće da čovjek drugom nekome bude ponizan kako je moguće da se čovjek okreće od svoga gospodara oholo prkosno i traži nekoga drugoga Kako je moguće da čovjek uzima svoje strasti, materiju i sve što je bezvrijedno za božanstvo i za Rabbuna كل من أهمل ناسيته فهو أولى الناس سرا بالفناء لم يرى في البر قوميته كل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 I to je nešto što je prirodno u čovjeku. To je svrha i cilj našeg života na ovome svijetu zbog kojeg smo se na njemu i našli. to je oglašavanje šahadeta la ilaha illa Allah to je osnova svakog ljudskog rada i dijela to je ključ za džennet to je Allahovo tebareke bareke ve ta'ala najveće pravo a naša najveća obaveza prema Allahu tebareke bareke ve ta'ala zbog toga je uzvišeni stvorio nebesa i zemlju poslao sve svoje poslanike i objavio sve svoje objave i na osnovu toga borba se vodila između istine i neistine između hakka i batila i ostaje tako do kijametskog dana na osnovu toga će Allah te ve taala u osnovi suditi ljudima sušta suprotnost teuhidu Allahu Allahovoj tebareke ve teala jednoći sa kojom su poslati svi Allahovi poslanici sušta suprotnost tome jeste širk Allahu tebareke ve ta'ala i to je najveće zlo i najveća nepravda koju neko može učiniti kada bi se na jednu stranu stavio širk, a na drugu stranu svi grijesi koje čovjek može da počini na ovome svijetu, širk je veći i teži i gori. To je osnova svakog zla i svake nevaljaštine i ništa se sa njim pozlu ne može nikada porediti. Allah te bareke ve ta'ala koji je stvoritelj svega i koji je dobročinitelj onaj koji je sve odredio i svemu usmjerenje dao onaj koji je propisao propise života onaj koji nas je poučio svakom dobru i upozorio i opomenuo na svako zlo ima najveće pravo prema nama, a mi najveću dužnost i obavezu prema njemu, subhanahu wa ta'ala. Kako je moguće onda da čovjek nekoga drugoga veliča? Kako je moguće da se nekome drugome mimo njega, subhanahu wa ta'ala, pokorava i bude mu u pokornosti i poslušnosti? Kej, kako je moguće da čovjek drugom nekome bude ponizan? Kako je moguće da se čovjek okreće od svoga gospodara oholo, prkosno i traži nekoga drugoga? Kako je moguće da čovjek uzima svoje strasti, mate, materiju, i sve što je bezvrijedno za božanstvo i da ga obožava kako je moguće da čovjek sve blagodati drugome nekome pripisuje a svoga gospodara zaboravlja kako je moguće da drugome nekome zahvaljuje a zahvalnost Allahu te bareke ve taala zapostavlja kako je moguće da čovjek bude nemaran prema Allahu te bareke ve taala zar nije svjestan da ga Allah subhanahu wa ta'ala vidi i prati i kako je moguće da takav zlo odabire pored dobra i da je nezainteresovan za Allahovu tebareke wa ta'ala vjeru i da ne nastoji da dobije Allahovo subhanahu wa ta'ala zadovoljstvo. U ovom jetnom periodu vidimo mnoge da hrle, odazivajući se prokletom šeitanu, skidajući svoju odjeću na plažama, zarađujući grijehe i to dobro plativši I vidimo da se na taj način rješavaju osnove vjere, a to je stid. Pa kad se vrate svojim kućama, izgorili, pocrnjeli i u svojim licima i u svojim dušama od grijeha, vidimo im da im je ni nipodašto da se, pošto su se naučili odazivajući se tome šeitanu, vidimo da im je ni podašto gledati i svoje najbliže i sobom se razgoličavati i na taj način na taj način gubiti stid što je osnova osnova fitre ljudske prirode poštovani džemate možemo li i zamisliti kolika je opasnost i zlo koji je sa sobom širk Allahu tebareke bareke ve taala nosi. Jesmo li ikako mi toga svjesni? Spomenut ćemo nekoliko činjenica koje će nam pojasniti ovo pitanje. Na prvo mjesto, Allah tebareke bareke ve taala ne oprašta širk onome ko umre čineći ga i te obe prije svoje smrti od toga ne dođe. Takvo Takvome nema spasa na ahiretu i takav je vječno u džehennemskoj vatri. Takvome nije dozvoljeno moliti Allaha za oprost. Ma kane lil mušrikine, ma kane lin nebiji vallazine amenu, en je stagfiru lil mušrikine. Ne može se desiti ni vjerovjesniku a ni vjernicima da mole oprost za mušrike, za one koji su širku činili. Walau kanu uli kurba, makar to bili njihovi najbliži. Min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Nakon što im je jasno postalo da su oni džehennemlije. ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء Allah kaže a oprašta grijehe manje od toga mimo toga kome hoće dakle ni jedan grije se sa širkom Allahu te bareke ve taala ne može i ne smije porediti ومن يشرك بالله ako širk Allahu učini faqad iftara isman azima takav je velik veliku laž i neistinu izmislio. U drugom ajetu fe kad dalle dalalem be'ida takav je daleko odlutao. Drugo, onaj ko učini širk Allahu te bareke ve ta'ala i od njega se ne pokaje. Takvo me je džehennem zagarantovan, a džennet haram učinjen. Innehu men jušrik billahi, a onaj ko širk Allahu učini, kad فقد حرم الله عليه الجنة تكوى ما الله حرم جنة تشنيو ومأواه النار a mjesto mu je garantovano vatra wa ma li zalimin min ansar a nepravednicima nema toga koji će im pomoći treće širk upropaštava sva ljudska dobra djela. Allah te bareke ve taala kaže svom najodabranijem poslaniku i robu Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ objavljeno je i tebi i onima prije tebe la in ešrekte la jahbatanna ameluk da si širk učinio sva tvoja djela bi propala Allahov poslaniće وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْحَاسِرِينَ I bio bi od onih koji su vječno u propasti, to jeste u džehennemu. بَلِلَّهَ فَعْبُدْ Već samo Allahu ibadet čini وَكُمْ مِنَ الشَّاكِرِينَ I budi od onih koji su zahvalni. Četvrto, širk je najveći zulum, najveća nepravda inne širke la zulmun avin, zaista je širk najveća nepravda od širka se bojao Allahov poslanik Ibrahim alaihi selam i ostali Allahovi poslanici Halilullah Allahov prijatelj i odabranik Ibrahim alaihi selam činio je dovu Allahu subhanahu wa ta'ala govoreći وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامِ sačuvaj mene i moje potomstvo obožavanja kipova. Rabbi inna hunna adlalne kathiran minen nas. Gospodaru moj, oni su mnoge ljude na stran puticu odveli. Pa šta je to širk? I gdje je to širk? U čemu se pojavljuje? Je li to kao što neki misle i smatraju da je to kip kome se ljudi klanjaju i ništa više širka ima mnogo vrsta širk se pojavljuje u više oblika čak u vrstama gdje ljudi nisu ni svjesni niti ga poznaju da je u tome širk a kako da ga se sačuvaju i kako da ga se klone a kamoli što im je obaveza i dužnost da se protiv njega i njegovih pobornika bore, kako da to učine izvrše kad ne znaju u biti ni koje su to vrste širka i u čemu se sve on pojavljuje. Pa, obratite dobro pažnju, jer nam je ovo dužnost i obaveza velika, da znamo i da se na ovo podsjetimo, da po ovome radimo i na druge da prenesemo. Širk u rububijetu. Širk u nijekanju Allaha te bareke ve ta'ala. To je jedan od najvećih vidova širka koji su se pojavili u istoriji čovječanstva. To je širk sa kojim je došao faraon prokleti. Kada je rekao Musa'u وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ Šta je to gospodar svjetova? Kao on ne zna šta je Allah i ko je Allah, onaj koji ga je stvorio. I koji mu je dao sve blagodati. Pa kao pita šta je to gospodar svjetova? Nije čući ga i poričući ga. Da bi sebe uzdigao, da bi sebe proglasio božanstvom ma alimtu lekum min ilahin gajri ne znam da vi imate drugog boga osim mene i tako se nametnuo odredivši propise života svoga naroda tlačivši ih i davajući povlašteni položaj onima koji su ga držali za božanstvo mimo Allaha te bareke ve taala od ove vrste širka je širk komunista koji su došli sa parolom la ilaha wal hayatu madde nema boga a život to je materija to jeste materializam zanijekali s jedne strane gospodara Allaha te bareke ve taala u biti A s druge strane svojstvo Allahovo, svojstvo gospodarstva pripisali nekome drugome u ovom slučaju materiji, rekavši da je materija ta koja radi i čini, koja vrši i utiče na promjene u društvu i tako dalje, a na kraju ćemo vidjeti da su zapravo ti taguti u toj komunističkoj partiji radilo se o Staljinu, Leninu, Marksu, Engelsu, Titi, Enveru, Hođi, Mao Tse Tungu, Kim Il Sungu ili ne znam kome drugome, vidjet ćemo da su ti taguti, ljudski šeitani, u stvari sebe nametali i postavljali za božanstvo mimo Allaha te bareke ve ta'ala i vidjeli smo kada su krepali, da drugačije ne kažemo, jer to i zaslužuju, vidjeli smo da su im podizali mauzole, vidjeli smo da su im se zaklinjali druže Tito, mi ti se kunemo da sa tvoga puta ne skrenemo ne uzubila, tako su se Leninu zaklinjali, druže Lenine mi ti se zaklinjemo da ćemo izvršavati tvoja naređenja, tako od njegove smrti su mu se zaklinjali vidimo da su ih uzeli za božanstva mimo Allaha te bareke ve taala i to je ovaj veliki i najveći širk koji se čini uzvišenom gospodaru Tebareke ve Teala. Na ovome zapadu vidimo da su uzeli, da su preuzeli u svome uvjeđenju i nevjerovanju grčku filozofiju koja je u biti sagrađena na materializmu i što hoće reći materija je glavna i zbog materije se sve daje i prodaje i živi i radi i umire i radost i žalost i sve na ovome svijetu i prijateljevanje i neprijateljevanje biva zbog te materije dakle vid širka Allahu te bareke ve taala kroz taj materializam ono što su drevni govorili in hiya illa hayatun dunya nema drugog života osim ovog dunjalučkog ne mutu va nahja umiremo i rađamo se jedni umiru drugi se rađaju ma yuhlikuna illa dahr i ništa nas ne može uništiti osim vrijeme dakle poriču Allaha te bareke ve taala gospodara svih svjetova isto jedan oblik koji se danas pojavljuje i širi među ljudima i kojeg mnogi nisu svjesni a to je veliki oblik širka u vjerovanju demokratije. To jeste da se ljudima daje pravo propisivanja i određivanja zakona, da se ljudima daje mogućnost i pravo da oni budu zakonodavci, a Allah uzvišeni kaže inil hukmu illa lillah. Sud, presuda, zakonodavstvo, odredba, pripada samo Allahu i nikome drugome emara alla ta'budu illa iyyah naredio je da ibadet ne činite nikome drugome osim samo njemu to jeste to zakonodavstvo jeste u stvari vid ibadeta pa ako se ono pripiše narodu ili ovima ili onima u tome slučaju u tome slučaju to je širk u pogledu Allaha te bareke ve taala mnogi su danas zavedeni povodeći se i vodeći se za svojim stomacima i svojim dunjalučkim interesima i kažu pa ta demokratija je dobra za nas zato što nam daje slobode Dočim jesi li se ti počeo pridržavati Allahovog i Allahovih zakona, vidjet na granicama i vidjet ćeš unutar granica i vidjet ćeš na drugim mjestima kakva je ta sloboda za tebe mumina koji hoćeš Allahove zakone i to je ono gdje ljudi uzimaju efera meni tehaze ilahehu hevahu vidiš li ti one koji uzimaju svoje strasti za svoja božanstva to dakle šta narod kaže i odabere to je naš zakon i mi to slijedimo ne uzubila dakle to je novi jedan vid a oni koji su zavedeni i ne znaju osnovnih pojmova abecede ili alfabeta iz svoje vjere čući, Čućemo ih da kažu demokratija to je islamski sistem. Ko što smo čuli one da govore prije njih, socijalizam to je islamski sistem. Ili kapitalizam gdje je materija najvažnija, to je islamski sistem. Jadno je i žalosno to što govore i oni koji to govore. Od vidova širka u rububijetu Allahu te ve taala jesu riječi filozofa koji govore i na kojem je zapadna danas filozofija izgrađena, a to je ono što kažu da je svijet prastar, da je svijet od uvijek i za uvijek čime pripisuju svojstvo vječnosti Allahovo tebareke ve ta'ala nekome od njegovih subhanahu wa ta'ala svojstava ili koji se oslanjaju na uzroke Mi smo zaduženi da činimo uzroke, ali se na uzroke ne oslanjamo, nego se oslanjamo na Allaha te barake wa ta'ala. Doćim, oni se oslanjaju na uzroke. Pa kad neki od uzroka u koje vjeruju i na koje se oslanjaju ne uradi ili ne dadne svoj rezultat, oni kažu ne znamo što nije uspjelo, trebalo je da uspije ili nismo to još proučili. Dakle, daju uzrocima, svojstvo tesarrufa, to jeste djelovanja Allaha Tebareke taala Od ove vrste širka jeste širk sufija. Smijemo li mi ovo govoriti? Nema hajra u ummetu koji krije svoju vjeru. I nema hajra u ummetu koji ne poznaje svoju vjeru. A ne daj Bože da nas glava zaboli na ahiretu a dunjaluk je svakako prolazan. Širk sufija koji uče i poučavaju i vjeruju u utapanje u Allaha te bareke ta'ala da ka, time što govori da svojim ibadetima se uzdižu na taj nivo da postaju jedan dio Allaha subhanahu wa ta'ala to je wahdatul wujud time oni se rješavaju obaveza šarijatskih. Pa kažu, pa kako ćemo onda kad dosegnemo taj stepen hakikata, kako ćemo kad smo prevazišli šarijat i badet nekome činiti kad smo dio Allaha te bareke wa ta'ala. Ne uzubila. I to se i dan danas uči i poučava i naći ćemo takve da su najveći neprijatelji sunneta, i onih koji su na sunnetu. Od zastupnika takvog vjerovanja ili bolje rečeno nevjerovanja jesu predstavnici Sufija kao što su Muhyuddin ibn Arabi, kao što je ibn Farid, kao što je ibn Seb'in, kao što je Afif Talmisani i mnogi drugi koji su svoj kufr zaodjenuli odjećom imana i na taj način prevarili one koji nemaju znanja o Allahovoj te bareke ve ta'ala vjeri. Od ove vrste širka je i ubjeđenje da čovjek može svojim radom i djelovanjem izaći iz Allahove tebareke ve ta'ala moći i njegove odredbe. Da čovjek je ubjeđenja kako, čo, kako sam sobom vlada svime što hoće da uradi. Drugim riječima, svako onaj koji zanijeće Allahov rububijet njegovo gospodarstvo na ovaj ili onaj način i to pripiše nekome drugome. Druga vrsta širka u rububijetu jeste da uzme drugo božanstvo uz Allaha priznavajući Allahova imena i svojstva i njegova djela kao što je širk kršćana koji su rekli i uče i vjeruju ili ne vjeruju zapravo ubjeđenja su da je Allah jedan od trojice a Allah uzvišeni kaže لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة ne vjeruju oni koji kažu Allah je jedan od trojice dakle oni vjeruju u biti u Allahovo gospodarstvo ali mu drugoga pripisuju a to je Isa alaihi selam i svetoga duha od toga je širk međusija koji pripisuju dobro svjetlosti a zlo tami pa govore o više stvoritelja. Od toga je širk sabijina, koji obožavaju zvijezde i koji zvijezdama pripisuju uticaj i djelovanje na događaje među svijetom. Od ove vrste širka je horoskop u koji ljudi vjeruju, gledaju datum kada su rođeni i šta će im se u horoskopu tome ne neuzubila pojaviti. Ima ih koji su ubjeđenja da zvijezde i nebeska tijela utiču na događaje kao što je padanje kiše i tako dalje, a to pripada samo Allahu te barake ta'ala. Ima onih koji su ubjeđenja da evlije, su te koje imaju uticaj na događaje među svijetom i u kosmosu i nazivaju ih kutbi, to jeste oni koji upravljaju kosmosom. A to je Allah te bareke ve taala i ta, time su im pridali svojstvo rubu Jedna napomena ovdje, a to je što je čovjek u širku samim tim što je dublje u širku, a sav širk je zlo, vidjet ćemo ga da je veći dušmanin sunnetu i veći neprijatelj izvornoj Allahovoj tebareke ve teala vjeri. I to smo osjetili i to vidimo svakodnevno među ljudima. Od ovoga je širk oni koji obožavaju kaburove i turbeta. Kad ih kakva nevolja i nedaća pritisne, onda idu do turbeta i mole dotičnu umrlu osobu koja ih ne može ni čuti, a kamo li im šta pomoći, misleći da on ima uticaja kod Allaha te bareke ve ta'ala, misleći da duše Evlija izlaze iz svojih kaburova i završavaju, obavljaju ljudske potrebe. Da nas Allah te bareke ve ta'ala, sačuva takvog vjerovanja ili takvog nevjerovanja. Dakle, pripisivanje bilo kojeg svojstva Allaha te bareke ve taala nekome drugome od njegovih stvorenja, to je bez ikakve sumnje širk tražiti od nekoga ono što on ne može učiniti, ono što je u stanju samo Allah da učini, dozivati nekoga koji je odsutan i koji nas ne može čuti i tako da dalje sveto od pripisivanja svojstava Allaha te bareke ve taala nekome drugome Širk u Allahovim imenima i svojstvima pojavljuje se na nekoliko načina. Jedan od tih načina jeste da čovjek poredi Allaha sa njegovim stvorenjima. To jeste da misli da je neko kadar kao što je Allah kadar da neko misli da neko sve zna kao što Allah te bareke ve taala zna da mu neko može pomoći kao što mu Allah može pomoći da su Allahova svojstva kao svojstva njegovih stvorenja i tako dalje lejse ke misli i šej ništa nije kao Allah vahu vese mi'ul basir a on je taj koji sve koji sve čuje i sve vidi Još jedan od vidova širka u Allahovim imenima i svojstvima jeste da se nadjevaju drugima imena koja su izvedena iz Allahovih imena. Tako su mušnici nazvali Lata po imenu El Ilah. Tako su nazvali El Uzzata kipa svoga po imenu Allahovom El Aziz i tako dalje. Da nas Allah ve taala svega toga sačuva. Treći vid širka jeste širku ibadetu Allahu tebareke ve ta'ala, a to je osnova širka kod mušrika. Allaha su u biti prihvatali kao svoga gospodara i prihvatali njegova imena i svojstva i ibadet Allahu činili, ali su u tome ibadetu nekoga drugoga pri, pridruživali Allahu Tebareke wa Teala. To je odgovor onima koji, ka, koji nam kažu kada budu upozoreni na širk, oni odgovaraju pa ne može taj širk učiniti ili ne može taj bit mušrik kad on klanja pet vakata namaza. vallahi ako ne klanja pet vakata namaza, uz taj širk onda ne bi bio mušrik, onda bi bio kafir u drugom slučaju. Mušlik je onaj koji Allahu ibadet čini, a uz taj ibadet nekome drugome bilo koji vid ibadeta čini. To je širk i to je mušlik u biti. Dakle, to je širk džahilijeta, širk koji se pojavljuje u više vidova, može biti u srcu, može biti u riječima i može biti u ljudskim dijelima kao na primjer da moli nekoga kao što moli Allah te bareke ve taala da moli nekoga za šefaat kao što moli Allah te bareke ve taala a to je prisutno u mevludu gdje uče šefaat ja rasulullah šefaat nam čini o Allahu poslanice što je dova upućivanje dove nekome od od Allahovi stvorenja jeste ibadet i to je širk Allahu te bareke ve taala. Pa ljudi misle da su ibadet Allahu učinili i da je Allah s tim zadovoljan, a nisu svjesni da širk rade i najveći grije. Zatim od vidova širka jeste širk koji se čini u srcu, a to je da voli nekoga kao što voli Allaha da se boji nekoga kao što se boji Allaha, da veliča nekoga kao što veliča Allaha, da se oslanja na nekoga kao što se oslanja na Allaha, da ima nadu i pouzdanja i želju u nekoga kao što ima u Allaha. I tako dalje, od mnogobrojnih vidova srčanih ibadeta. Dakle, ako ih nekome drugome uputi mimo Allahu Tebareke ve Teala, to je širk uzvišenom stvoritelju i to njegova najveća vrsta. Zatim, širk u dijelima. Da zakolje u ime nekoga drugoga mimo Allaha Tebareke ve Teala, da se zavjetuje nekome drugome mimo Allahu Tebareke ve Teala, da nosi hamailije, misleći da ga one čuvaju i da ga one štite i da mu one dobro donose a Allah te bareke ve taala je taj koji nam dobro može dati i štetu učiniti da moli za pomoć nekoga u onome što ne može niko učiniti mimo Allaha te bareke ve taala i tako dalje sve to od vidova širka bilo to u srcu bilo to u riječima i bilo to u ljudskim djelima molimo Allaha te bareke ve taala da nas učini od onih koji su iskreni muvahidi, to jeste koji ispoljavaju i koji vjeruju Allahu te bareke ve taala jednoću, potom je žive i rade sa kojima je Allah te bareke ve taala zadovoljan. Allah te bareke ve taala kaže va abudullah ve la tushriku bihi shay'a. Allahu samo ibadet činite i ni u čemu mu širk nemojte raditi i kaže وَلَقَدْ بَعَسْنَا فِي كُلِّ أُمَّةِ رَسُولًا poslali smo svakom narodu poslanika e ni abudullah Allahu ibadet činite vajteni but tagut i klonite se taguta taguti to su svi oni koji se obožavaju mimo Allaha te bareke ve taala i s tim su zadovoljni i s tim su zadovoljni od toga su oni koji propisuju propise vjere mimo Allaha te bareke ve taala od toga su mnogi učeni i pobožni koji mijenjaju Allahove propise koji dozvoljavaju kamatu koji ohalaljuju harame a haram čine ono što je Allah dozvolio i tako dalje, koji mijenjaju i krivo tumače i predstavljaju Allahu vjeru, to su ta guti, to jeste šeitani, bilo u džinskom ili ljudskom liku, koji uzimaju sebi za pravo da propisuju vjeru, a Allah uzvišeni kaže, em lehum šurekau, šare'u lehum mine dini malem je'zem bihillah. Imaju li oni božanstva koja im propisuju vjeru koju Allah nije propisao? To jeste Allah te bareke ve taala jedini je taj koji propisuje vjeru. To će nam mnogi ima kad spoznamo i shvatimo otvoriti u veliko oči da ne budemo prevareni propagandom, da ne budemo prevareni mnogobrojnim zavođenjem na osnovu kojeg mnogi žive na ovome svijetu, a propast ih čeka na ahiretu. Allah uzvišeni kaže ittehazu ahbarahum wa ruhbanahum erbaben min dunillah. Uzeli su svoje sveštenike i monahe, to jeste svoje učenjake i svoje pobožnjake za božanstva mimo Allaha te bareke ve taala. Adi ibn Hatim pita Resula sallallahu alejhi ve sellem: "Allahu poslanice, mi ih nismo obožavali, misleći da je obožavanje da su im se klanjali i da su ibadete njima činili." A kaže mu Resulullah sallallahu alejhi ve sellem: sellem, zar vam nisu zabranjivali ono što je Allah dozvolio, a dozvoljavali ono što je zabranio, pa ste ih vi u tome slijedili, kaže, jesu, o, to je ibadet. Dakle, na taj način ste ih vi uzeli za božanstva mimo Allaha te bareke ve taala i kaže uzvišeni inna kaseeran min al ahbari wal ruhbani la yakuluna amwal an nas bil batil wa yasudduna an sabilillah mnogi sveštenici i monahi, monasi to jeste učeni i pobožni jedu imetke ljudi onako kako im nije propisano i dozvoljeno i ljude odvode sa pravoga puta. I kaže uzvišeni وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ I govore to je i ibadet čine mimo Allahu ili mimo Allaha onima koji im ne mogu ni štetu učiniti ni korist niti korist donijeti wa yaquluna haula shufa'auna inda Allah i govori ovo su naši zagovornici kod Allaha to jeste posredništvo traže do Allaha te bareke ve taala Allahu alladhi khalaqa as-samawati wal-ard. Allah je taj koji je stvorio nebesa i zemlju, wa ma baynahuma i ono što je među njima, fi sittati ayamin u sedam dana, thumma stawa 'ala al-arsh, zatim se uzvisio nad arš nad aršom malekum min dunihi min waliyin wala shafi'a nemate vi mimo njega bilo koga ko će vas zaštititi i ko je vaš gospodar efe la te te zekarun zar nećete se opametiti i zar nećete pouk uzeti i napomena još jedna a to je da postoji mali širk pored mnogih vidova velikog širka a to je širk koji kvari dotično dijelo ako ga čovjek uradi kao što je da čovjek se prikazuje drugim ljudima, da se pokazuje i prikazuje ljudima u ibadetima želeći položaj, čast, pohvalu i tako dalje. Ili da kaže da nije Allaha i toga ne bi bilo to i to. Ili da kaže šta Allah tjedne i taj i taj. Ili da se zaklinje nekim i nečim drugim mimo Allaha te barekeva ta'ala. A svaki od ovih spomenutih vidova malog širka može biti veliki širk zavisno od nijeta namjere onoga koji ga čini pa ako se prikazuje ljudima da bi postigao ovaj svijet da bi zato što mu je želja ovaj dunjaluk što živi i radi radi dunjaluka to je u biti veliki širk Allahu te bareke ve taala i molimo ga uzvišenog da nas svega toga sačuva da nas učini od onih koji pozivaju na pravi put koji odvraćaju od dalalata da nas učini od onih koji žive i rade i bore se za ovu vjeru od onih koji su istinski iskreni nosioci ovoga velikog emaneta molimo ga Allah ta'ala da nas sačuva svih šeitana svih vidova širka i mušrika i da nas učini iskrenim pobornicima i borcima za ovu vjeru اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم انصر من نصر الدين واخذ من خذل المسلمين وأعلي كلمتي الحق والدين يا رب العالمين اللهم انصر جيوش المسلمين وعساكر الموحدين اللهم افرغ عليهم صبرا وثبت أقدامهم وانصرهم على القوم الكافرين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والعزيمة على الرشد والفوز بالجنة والنجاة من النار وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وأقيم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم